Ձայնագրությունն արվել է հերակապով։ Բարև ձեզ, պարոն Ավանեսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Ավանեսյան, Մարտունու շրջանը մեծապես տուժել է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով։ Վնասվել են տներ, հասարակական եւ այլ նշանակության օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ։ 2021 թվականին հետպատերազմյան առաջին տարում վերականգնողական ինչ աշխատանքներ են կատարվել։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի կողմից անձազերծված պատերազմի հետևանքով Մարտունու շրջանից Տշնամու վերահսկողության տակ է մնացել 5 համայնք՝ Վազգենաշեն, Զարդանաշեն, Ջիվանի, Շեխեր, Սարգսաշեն համայնքները եւ երկու թաղամաս, ներքին ճարտար եւ թաղավարտի մի հատվածը։ Ընդհանուր տեղահանվել են 481 ընտանիք 2078 բնակչով։ Շրջանում ահա տեղահանված համայնքներից վերաբնակեցվել են 302 ընտանիք 1216 բնակչով որից 137 ընտանիք, 550 բնակչով բնակում են հենց Մարտունի քաղաքում։ Պատերազմի հետևանքով վնասվել են բնակելի տների մի մեծ մասը, ինչպես նաև հասարակական օբյեկտներ։ Ընդնոր առմամբ վնասվել են 1370 տուն։ Այս թվականակի մեջ ներառված չեն այն բնակելի տները, որոնցում վնասվել են միայն ապակիները։ Բնակարանների նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել 1 տարվա ընթացքում, ներկա պահին ավարտված է 284 բնակարան, կատարվում է 492 բնակարաններում աշխատանքներ, շնորհական կազմակերպությունների պակաս կա, բայց հիմնականում կապված է այն հանգամանքի հետ, որ շատ մեծ վնասներ է կրել եւ հսկայածավալ աշխատանք պետք է կատարվի կանգնելու համար դաշնական ունենք դժված եւ դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ, որոնցում հիմնականում աշխատանքները ավարտված են եւ ուսումնական դասապրոցեսները բնականոն հունով ընթանում են։ Վնասվել են ջրագծերը, գազատար խողովակաշարերը, էլեկտրական լարերություններ, արդեն լրիվությամբ վերականգնված է եւ այդ ուղղությամբ բոլոր աշխատանքները ավարտված են։ Ուղղակի ընթանում են ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները։ 2022 թվականին կշարունակվեն վերանորոգման աշխատանքները վնասված բնակելիքներում, ինչպես նաև ունենք հասարակական օբյեկտներ, որոնցում եւս համապատասխան ծրագրերի արկայության դեպքում կկատարվեն վերականգնողական աշխատանքներ։ Բռնի տեղահանվածներին մշտական բնակարանով ապահովելու ծրագրին կխնդրեի ցանոթացնել։ Բռնի տեղահանվածների ժամանակավոր կացարանով ապահովելու նպատակով շրջանի համայնքների ազատ բնակ ֆոնդից տրամադրվել է բնակարաններ եւ պետական աչակցության ծրագրերով պայմանավորված ապահովել անհրաժեշտ գույքով։ Տան վարձավճարի հետ կապված հարցերը նույնպես ներառված է պետական աչակցության ծրագրերում։ Զուգահեռ դրան ակտիվ շինարարական աշխատանքներ է կատարում շրջանի մի շարք համայնքներում բնակչությանը մշտական բնակարանով ապահովելու ուղղությամբ։ Ծրագրված է շրջանում Կարմիր շուկա, Գաղարծի, Վարանդա եւ Հացի համայնքներին կից օղամասերում կառուցել բնակավայրեր, եւ բնակավայրերը կառուցելուց հետո միայն արդեն առաջարկություն կանվի բնակիչներին, ովքեր ցանկություն կհայտնեն բնակություն հաստատելու բնակավայրերում։ Շրջանի տնտեսությունը ինչ վնասներ է կրել պատերազմի հետևանքով։ Զգալի վնասներ է կրել, բացի նրանից, որ 5 համայնք մնացել է ճշնամու վերահսկողության տակ, շրջանի մի շարք համայնքի վարչական տարածքների գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են մնացել ճշնամու վերահսկողության տակ։ Պարզ է, որ արդյունքում տակասել են ցանկատարածությունները, անասնագլխականակը, ինչը հանգեցրել է գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների նվազմանը, որ նշանակում է, որ գյուղացիական տնտեսությունների իրական եկամուտները նվազել են։ Մեծ քանակությամբ անասնապահական շենքեր եւ գյուղատնտեսական տեխնիկա մնացել են եւս ճշնամու վերահսկողության տակ, որոնք համապատասխան ծրագրերով ներկայացված է կառավարությանը փոխհատուցում ստանալու համար թողերը դուրս մնալով շրջանառությունից համայնքային բյուջեով նախատեսված սեփական եկամուտները պակասել են 33 միլիոն դրամով։ Այդ գումարների թեր հավաքագրման արդյունքում համայնքները չեն կարողանում ապահովել բյուջեի ծախսային մասի կատարումը։ Բաց Սաբարը անդրադառնում իհարկե Ինչպես նշեցիք, գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունները սահմանափակվել են։ Նոր կամ չօգտագործված հնարավորություններ անշուշտ գործի են դրվել։ Նախկինում չօգտագործվող վարելահողեր կային, որոնք ժամանակի ընթացքում թակալված են եղել։ Գործող ծրագրերի շրջանակներում պետական աջակցությամբ տվյալ վարելահողերը թակալումներից ազատում են եւ հուսով են, որ 22 թվականին օգտագործելու ենք որպես վարելահող։ Ջերմատներ կառուցվում են։ Այո, ինչպես բարեգործական ընկերությունների կողմից, այնպես էլ պետական աջակցությամբ Մարտոնու շրջանում արդեն իսկ կան կառուցված բազմաթիվ ջերմոցային տնտեսություններ, արդեն աշխատանքներ են տարվում բույսեր աճեցնելով, այդ հա։ աշխատանքներն են իրականացնում, ինչպես նաև աշխատանքներ են տանում սպառման շուկա գտնելու համար։ Կայ հարցերը լուծելու համար։ Քանի որ արոտավայրերի խոթարքների մի մասը անցել է ճշնամու վերահսկողության տակ, անասնապահությունն է մեծապես դժել։ Հիմա ինչ վիճակ է։ Կոստված անասնագլխակ քանակը ճշտված եւ ներկայացված է փոխհատուցում ստանալու համար, անասնապահությամբ զբաղվելու համար ահագին խնդիրներ են առաջանում հենց սահմանամերձ համայնքներում կամ հակառակորդը կրակում է այդ անասնապահների ուղությամբ կամ անասուններ են ասնում ու վերահսկողության տակ տարածք մեծ խնդիրներ կան դրա հետ կապված թշնաբուծությամբ զբաղվելու համար մեր շրջանում ինչպես գիտեք հենց Մարտունի քաղաքում կա թշնաբուծարան եւ Մաշկալաշենում ներկապահին աշխատանքներ են տարվում եւ կառուցվում է ելի թշնաբուծարան պետական ծրագրերով որտեղ 50 տնտեսություն կունենան հիմնական աշխատանք եւ այդ աշխատողների միջին աշխատավարձը կկազմի 120-150 հազար դրամ։ Ինչպես նշել եմ, կա արոտների կառավարման ծրագիր եւ 2022 թվականին դա կիրականացնենք, հիմնականում էլիտ փակալված արոտները կմաքրվեն, կլուծվի այդ արոտներում ջրի հարցը եւ իմ կարծիքով հիմնականում անասնապահությամբ զբաղվողները նման խնդիրների չեն բախվի։ Այսինքն կլինի հատկացված տեղ, ցանկապատված կլինի ջուրը, անհրաժեշտ պայմանները, որտեղ մարդիկ կարող են զբաղվել անասնապահությամբ։ 2021 թվականը վերականգնման ու նաև զարգացման տարի էր։ Զարգացման ուղղությամբ ինչ է արվել շրջանում։ Շրջանի զարգացման նպատակով շրջվաճակած մի կողմից տրամադրվող միջև 1 միլիոն դրամի ծինանյութերի աչակցման ծրագրով շուրջ 67 տարբեր սոցիալական խմբերի պատկանող, այդ թվում Նորտուն կառուցող 26 երիտասարդ ընտանիքներին տրամադրվել է տարբեր տեսակի շինանյութեր։ Ասֆալտապատվել է Մարտունի քաղաքի Ավանեսյան Գարգին Նժդեհի Խաչատրյան փողոցները ասֆալտապատվել է մի շարք համայնքներ, տանող եւ ներհամայնքային ճանապարհներ, այդ թվում Կաղարծի, Պարավաթում, Ճարտար, Քերտ, Աշան։ Կաղարծի համայնքում կառուցվել է բազմաբնակարան շենք 14 բնակարանով։ Ներկայումս Մարտունի քաղաքում կառուցում են նոր բնակելի թաղամաս 4-5 հարկանի շենքերով ընդհանուր 116 բնակարանով։ Ճարտարում կառուցում է երահարկ բազմաբնակարան շենք 9 բնակարանով։ Նախատեսված են բնակարանները տրամադրել տարբեր սոցիալական կարգավիճակ ունեցող ընտանիքների տեղահանվածներին, պատասխան կարգավիճակ ունեցողների, պաշտպանության բանակի զինծառայողներին։ Շարունակվել են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին շրջանում կապիտալ ներդրումների ծրագրով բազմազավակ ընտանիքների համար կառուցել նոր բնակելի տներ։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից վերանորոգվել է շահագործմանը հանձնվել Հերհեր եւ Ծովատեղ համայնքների համայնքապետարանի եւ բուժկետերի շենքերը, մի շարք գյուղերի ջրամատակարարման խնդրի լուծման աշխատանքներ եւս։ Մի շարք համայնքներում ունենք ջրի խմելու ջրի հետ կապված խնդիրներ, որտեղ ընդանում են ընթացիկ աշխատանքներ։ Կամ մարդիկ, որոնք չնայած այս իրավիճակի նոր այգի են հիմնել կամ նոր գործ են սկսել։ Այո, կան բարեգործական ընկերությունների կողմից Մարտունու շրջանին տրամադրվել է 50000-ից ավելի տնկիներ, արդեն տնկիների մեծ մասը տեղադրված է եւ հիմնադրվել են այգիներ։ Լինելու է շարունակական։ Տվյալ կազմակերպությունը պատրաստակամ է ըստ մեր ներկայացված հայտի էլի տրամադրել տնկիներ։ Արվածը բավարար է համարում, որ Մարտունեցին, Մարտունու շրջանի բնակիչ է կյանքը շարունակի Արցախում։ Անվտանգության խնդիրը ամենամտահոգիչն է, դրան չգումարվեն խնդիրներ, որոնց լուծումը անհարկի ձգձգվի։ Անվտանգային խնդիրը կարևոր է նաև անվտանգային խնդրի հետ ձեռնարկում է միջոցառումներ բնակչության սոցիալ կենցաղային պայմանները բարելավելու ուղղությամբ հուսով եմ պաշտպանության բանակը եւ խաղաղապահ զորակազմը կապահովեն անվտանգությունը մեր եւ դրա հետ մեկտեղ մենք նաեւ սոցիալական ծրագրեր կարողանանք իրականացնել։ Շրջանի ժողովրդագրական պատկերը ինչ փոփոխություններ է կրել պատերազմի հետևանքով։ 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ շրջան հաշվառված էին 24498 մարդ։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ փաստացի բնակվում է 20529 մարդ, որից այս շրջաններից բռի տեղանվածների թիվը կազմում է 838 մարդ։ Շրջանում պատերազմի ընթացքում զոհվել է 207, անհայտ կորել է 7, վիրավորվել 385 մարդ։ Հիմնականում այս թվային տարբերությունը կապված է նրա հետ, որ նաև միջև պատերազմը կային բնակիչներ շրջանում, որ գրանցված է տունը շրջանում, բայց բնակվում էին կամ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Ռուսաստանի Դաշնությունում կամ այլ պետություններում ժողովրդագրական պատմի անգամ փոփոխությանը ենթարկվել շատ քիչ քանակով։ Կան բռնի տեղահանվածներ շրջանից, որոնք Հայաստանից մինչև օրս չեն վերադարձել։ Կան անընդհատ տարբեր համապատասխան կառույցների հետ աշխատանքներ ենք տանում եւ հիմնականում բնակարանային խնդիրներ բերելուց հետո իմ կարծիքով բոլորը կվերադառնան։ Հիմնական խոչընդոտը դա է, որ բնակվելու տեղ չունեն։ Հիմնականում այո կան նաև տարբեր խնդիրներ, որ երեխաներին տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն, երեխաները դպրոց են հաճախում, կամ կան ընտանիքներ, որոնք դեռևս մնակում են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կապված է այն հանգաքի հետ ունեն ընտանիքի անդամներ, ովքեր բուժում են ստանում դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վիրավորներ վիրավորներ։ Պատերազմում վիրավորվածներ։ Նոր տարի է սովորաբար ամանորի հետ հույսեր են կապում, պլաններ նախանշում։ Ինչ խոսք, ամանորը շատ սպասված տոնոր է բոլորի համար։ Չնայած այս վիճակին ուզում ենք լավատես լինել եւ հավատալ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դինված ենք ապագայի նկատմամբ հավատով, 2022 թվականի ուրեմն անելիքները, այն աշխատանքները, որոնք մնացել են անավարտ, կշարունակվեն եւ կան ներկայացված տարբեր սոցիալական ծրագրեր, հույսով ենք, որ այդ ծրագրերը կյանքի կկոչենք 2022 թվականի ընթացքում եւ մեր բնակիչները շրջանի այդ աշխատանքները տեսնելով կհամոզվեն, որ ապրելու ենք մեր հայրենիքում, մեր Արցախ աշխարհում։ Ամենամեծ ուշադրությունը ինչի վրա է դարձվելու 2022 թվականին։ Բնակարանի շինությանը, գյուղատնտեսության արգացմանը, բնակիչների սոցիալ-տնտեսական ճակի բարելավմանը, օգտվելով արիքից մեր հայրենակիցներին մաղթում եմ ուժ, կամք, աղ երկինք եւ բարեկեցիկ ապագա։ Շնորհավոր նոր տարի, շնորհակալություն զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի 2022 թվականի անդրանիկ հունվարի 11-ի թողարկումը։ Հաղորդման հյուրը Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավար Էդիկ Ավանեսյանն էր։